Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيكو vjerujete Bojite se Allah Jalla šanu istinskom bogobojaznošću, nemojte umrati da se kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji, da će, koji da se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, večeras ćemo za Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć se malo zadržati na jednom hadisu Allahu sanika sallallahu alaihi wa sallam za koji mislim da bi bilo vrijedno da malo stanemo kod ovog hadisa i o njemu razmislimo i ukratko ga prokomentaršimo. A onda ćemo za Allahu djelmešanu pomoć nastaviti sa našim govorom o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam o ovodima i njegovim bitkama. Draga braćo, Ovaj hadis je zabilježi imam Ahmed u svom musnadu i također imam Tirmizi, Al-Tamarani, Hakim i Bejhaqi, od Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu, tu poznatog učenog ashaba, da se Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam obratio ashabima jednog dana i rekao im istahju min Allahi haqqa l-haya stidite se Allah jalla šanuhu istinskim stidom ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada su čuli ovo kažu inna nastahi kulna ya rasulullah inna nastahi walhamdulillah kaže rekli smo ko ashabi rekli smo mi se stidimo Allahu poslanice hvala Allah to jest hvala Allahu da šanu pa na pa se stidimo znači tu osobinu koju su opazili da imaju kod sebe zahvalili su Allahu dželle šanu na tome što im je podario tu osobinu pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je čuo ove njihove riječi, rekao je, lej se zalikum. To nije tako. Znači stid, nije stid ono što vi mislite da je stid. Nego je stid odnosno onaj koji se stidi, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا Kaže, nego onaj koji se stidi, neka čuva svoju glavu i ono što je na njoj. وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَا I svoj stomak i ono što je na njoj. وَالْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا I neka se sjeti smrti i nestanka. Neka se sjeti smrti i nestanka. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا a onaj koji bude, onaj koji želi ahiret, on će ostaviti ovaj svijet. Pa kad je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nabroj ove stvari, na kojima ćemo se zadržati, obratio se ponovo ashabima, radi Allah ta'ala anhu mi rekao, onaj kod koga se nađu ove stvari, fa kad istahja min Allahi haqqa l'haja. Kod koga se nađu ove stvari, on se Allah jalla šanuhu stidi istinskim stidom. On se Allah jalla šanuhu stidi istinskim stidom. Draga braću, kao što rekao, ovaj hadis je prije svega zabilježi imam Ahmed u svom muslimu. Zabilježio ga imam Ahmed u svom muslimu. Kada se kaže imam Ahmed, Znači, inače, kada najidete u literaturi, znači, kaže Imam Ahmed ili rekao Imam Ahmed, onda znajte da se misli na Imama Ahmed ibn Muhammada ibn Hanbala. Ahmeda ibn Muhammada ibn Hanbala. Poznato velikog islamskog učenjaka po kojim se i naziva po kojim se i naziva jedna od pravnih škola u islamu, jedna od četiri poznate pravne, pravne škole u islamu, a to je Hanbelijska škola, odnosno Hanbelijski mezer. Ova ima, draga braću, imam Ahmed ibn Hanbala, je bio jedan od najpoznatijih i najvećih učenjaka ovoga ummeta. On je jedan od najvećih i najpoznatijih učenjaka ovog ummeta, umro je u Bagdadu 241. godine Mohidža. 241. godine Mohidža. Ima Ahmed ono po čemu je poznat i po čemu je ostao poznat u ovom ummetu jeste po iskušenju koje se desilo u njegovom vremenu, po iskušenju koji se desilo, po iskušenju koji se desilo u njegovom vremenu. A to je da je za vrijeme imama Ahmeda da su na vlast bili došli jedna sekta koja, su, koja se zvala Mu'tazila. U to vrijeme, znači vladari, su približili sebi učenjake iz reda jedne sekte koji su se zvali Mu'tazili. Mu'tazili su bila jedna od sekti koja je davala važnost razumu. Odnosno, razum mu je davala prednost nad onim što je došlo u Kur'anu sunnetu. Pa oni ne da su odbacivali ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu, koliko dođe u suprotnosti sa razumom, nego su mu davali tumačenje onim stvarima iz Kur'ana i sunneta, oni su rekli, jeste, to je došlo u Kur'anu i došlo u sunnetu, međutim, davali su tako tumačenje kako bi odgovaralo, kako bi odgovaralo razum. I veliki broj učenjaka u tom vremenu je došlo na iskušenje. Znači, radi straha od vladara, znači, nisu smjeli da ustanu i da šta? I da dignu svoj glas. Ili su bili pozatvarani ili su bili prisiljeni da šute i tako da. Za razliku od imama Ahmeda, za razliku od imama Ahmeda koji je ustao u to vrijeme, jedan od rijetkih, znači jedan od rijetkih pojedinaca koji su ustali i koji nijedne sekunde nije htio da se pokori ovu mišljenju. I onda, znači, To je bilo jedno veliko iskušenje kroz koje je prošao imam Ahmed, znači gdje bi udaran, gdje bi udaran, sve dok nije padao u nesvijest, međutim, pored svega toga je ostao postojan. I onda Allah Đalešanu je dao normalno, znači svake muke, znači za svaku muku ima rješenje, pa je došlo vrijeme kada su ljudi prihvatili, znači kada se masom odazvali mišljenje imam Ahmeda, kada su vladari preokrenuli svoje mišljenje kada je ponovo ehli sunnatu al džamata, odnosno pravac ehli sunnatu al džamata, kada je došlo šta? Kada je došlo na vlast. Također ovaj hadis zabilje živam termizi Muhammed ibn Isa ebu Isa. Muhammed ibn Isa ebu Isa umro od 272. godine u termizu. U termizu, o čemu se izove i termizi. Također ga zabilje živam tabarani, koji se zove po tabarani, po gradu Tabereje. Po gradu Tabereje, to je jedno od mjesta u Palestini, znači u današnjoj Palestini. I ono što je karakteristično za ovog učenjaka jeste da ima dug život. Znači ovaj učenjak ima tabarani, koji znači, svi su oni od sakupljača hadisa, znači imaju svoje zbirke, Imam Tabarani je živio preko stotinu godina. Imam Tabarani je živio preko stotinu godina, živio je stotinu godina i deset mjeseci. I ako se sjećate, spomnjali smo na hadis koji je zabilježio Imam Tabarani, u kojem posanju, u hadisu kojem Allah posanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, došao mi je Džibril, pa mi je rekao, Muhammed, živi koliko hoćeš, jer ćeš umrijeti. Znači Allahu Đalešanu mudrost je bila da taj hadis upravo zabilježi imam Tabarani. Pogledat imam Tabarani je živio koliko preko 100 godina. I također da god od poslanika sallallahu alaihi wa sallam prenese ashab koji se zvao Sahel ibn Sa'ad Sa'adi radijallahu ta'ala anhu koji je također živio preko 100 godina. Koji je također živio preko 100 godina. I također je bilo Allahu Đalešanu mudrost, draga braća, da sam se jednom našo sa šejh ših Abdu Kadrom, rahmatullahi Bio sam tada u Damasku student i umro je jedan od šehova, jedan od šehova u Šavu. I ja sam zajedno sa šehom, znači uzeo sam šeha i otišli smo ovaj, na tazu, znači tog šeha, znači kada dođu ljudi da poroti izra, izraze sa učešćem. Taj šeh je također bio doživio sto godina. Taj šeh je također bio doživio stotinu godina. Znači možda godinu ispod ili godinu koju iznad. I šeha Rahmetullah Aleyhi na tom mjestu znači spomenuo ovaj hadis. Znači, spomenu ovaj hadis koji je izabilježen, prenio neko koji je živio preko stotnog godina, a izadesili smo se, znači da kažemo, na tom mjestu ljubo čovjek koji je živio blizu stotnog godina, a pogledajte hadis upravo govori, znači, u ljubom životu, to je koliko god čovjek da živi, znači da će doći trenutak kada modi. Također ga zabilježima Hakima al-Bayhaqi. Draga braćo, sada sam ukratko ovdje spomenuo, znači ukratko, nekoliko podataka vezano za biografiju ovih prenosioca. Zbog čega? Draga braćo, zato što je veoma bitno da znamo, pa makar ukratko, znači makar ukratko po nekolike rečenice ovim našim velikanima. Jer dešava se, znači, da normalno, znači s obzirom radi okolnosti u kojima živimo i radi mjesta i načina života u kojem živimo, da imamo dosta podatak vezano za neke ličnosti koje uopšte nisu bitne u našim životima. Međutim, kada su pitani islamski učenjaci, čak neki ljudi se pa kažu ebu ova, ibn ova, ebu, ko će se to pamiti? Međutim, to su naši islamski, muslimanski učenjaci, draga braćo koji su nama prenijeli vjeru. Znači, pogledajte koliki je bio trud ovih muhadisa, znači, pogotovo učenjaka hadisa, jeste da su nam prenosili hadisa Allahovu posanika, alaihi salatu sal. Međutim, ne samo da su prenosili, nego su gledali lanac prenosioca, pa ko ima u tom lancu prenosioca koji je prenio taj hadis posanika, alaihi salatu sal, pa ima tu neko ko laže, ima neko ko tu namjem izmišlja hadisa, ima neko ko zaboravlja, ima neko ko... Znači, sve su nam to, da kažemo, u znači potanane što se kaže prenijeli i pojasnili kada su pitanje riječ izreke Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. I zato je bitno znači, da znamo znači, za njih, znači kada su pitali njihov život, kada su pitali njihov život da znamo podataka, pa makar koliko su nekolike načenice. Znači ovo je samo jedno, jedan posticaj za znači, naše, inače, e, za naše uopšte, znači na, je to naše obrazovanje kada je u pitanju islam i tako dalje. Draga braćo, ovaj hadis i od poslanika alaihi salatu wasalam čuo poznati ashab koji se zvao Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu ta'ala anhu Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafir ibn Habib eh, eh, eh, ibn Habib al-Huzali čije nadman bio Ebu Abdelrahman draga vreću ovaj ashab je bio poznat po tome što je bio prvi među ashabima Allahu poslanika alaihi salatu wasalam koji je izašao javno pred mušrike u Meku i počeo da uči Kur'an znači prvi koji je javno proučio i citirao Kur'an u Mekki pred mušnicima bio je ashab koji se zvao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. I rada reći ovaj ashab je otišao, znači kao daija, kao misionar, kao alim koji podučuje ljudi, otišao u Kuf, u Irak i tamo iza sebe ostavio veliki broj učenika. I Tamo za sebe ostavio veliki broj učenika. Je zato, na primjer, veliki broj mišljenja, ako vidite u Harefijskom mezhebu, temelji se na mišljenjima Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu. Zato što Abdullah ibn Mas'ud, znači živio tamo u Kufi, znači upravo gdje je bio Ebu Hanife. Ebu Hanife uči od, znači njegovi su učitelji bili učenici Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu. Međutim, onda se ponovo onda se ponovo vratio u Medinu i tamo je umro. Onda se ponovo vratio u Medinu i tamo je umro 32. godine Vojđa. Treba nam reći, pogledajte ovaj hadis Allahu Musanika alaihi salatu wasalam koji govori o stidu. Hadis koji govori o stidu. Znači, prije svega mi treba da znamo da mi kao muslimani, kao omladina Islama, treba da se okitimo jednom osobinom koja se zove stid. Znači, to je sigurno nešto, pitam čega se slažemo, a to je da treba da znamo da kod sebe imamo nešto što se zove svijet. Druga stvar jeste da također mi možda nekada razmišljamo šta je to svijet. Šta znači kako čovjek koji je stidan, kako on izgleda. Znači, da li je to čovjek koji nikako ne priča, nikako se ne smije, nikako sa drugim ne zna razmijeniti riječi i tako dalje. Znači, sigurno je došlo da smo o tome razmislili ili da smo o tome međusobno pričali. Međutim, vidite ovdje, znači ovdje imamo definiciju. Ja neću da samo definiciju. Jer islamski učenjaci su davali definicije stida. Znači, on ukratko e, stid je to i to. I to ćemo ako bolje da spomenuti. Međutim, ovdje, poslanik alihi salatu salam daje nam jednu praktičnu definiciju, odnosno jedno praktično poimanje stida. Pa na poslanik alihi salatu salam spomnije šta je to sastavni dio stida, od čega se sastoji taj stid i šta je to plod u stvari stida. Znači, šta je to Znači, kakvi su plodovi jednog čovjeka koji je stidan, koji se stidi? Jer nekada može, za nekoga možemo reći da je čovjek stidan, međutim, nema tog plodova stida. A mi znamo da svaka stvar u islamu, svako poimanje, svako ubjeđenje ima svoje grane. Ima svoje grane, ima svoje plodove. Ja tako isto, draga braću, ovdje kada je u pitanju stida. Islamski činjaci, među prvima, od njih Ibn Qayyim, al-đomzi, rahmatullahi alaihi, taj veliki poznati učenjak, je kada je govorio o stidu, spomenuo više definicija stida. Uglavnom, znači, govor učenjaka koji su govorili o stidu vrti se oko toga da je stid osobina koja podstiče na činjenje dobrih i lijepih djela i osobina koja odvraća od ružnih, od ružnih i navaljanih djela. Znači, osobina koja postiče na lijepe stvari, a odvraća od ružnih stvari. Znači čovjek znači kada se stidi, neće uraditi neku glupost. Znači bilo ta glupost mala, bila velika i tako dalje. Međutim, dok čovjek kada nema stida, vidite, ponaša se bahato. Znači nema stida od ljudi, nema stida od Allaha, Đalašanu, dereje se, galami, dobaciva i tako dalje. Znači to je čovjek koji nema stida. Ibn Kajim ono što je zanimljivo ovdje, da kada govori o stilu, inače u arabskom jesku pogledajte ovo reći. Stid se kaže el haja, el haja, Koja riječ ima slično? Znači što? Al-hayat, odlično život. Znači u arabskom jesku al-hayat je stid, a al-hayat je šta? Je život. Pa Ibn Qayyim Ahmetullahi Alihi odmah pravi jedno poređenje između ove dvije riječi. Pravi jedno poređenje između ove dvije riječi, a to je šta? Kakve veze ima stid sa životom? Kakve veze ima stid sa životom? Pa kaže da ono srce, ono srce u kojem ima života, Znači normalno mi mislimo kada kažemo život prije svega podrazumijeva imanski život, ono srce u kojem ima života, koje je napunjeno imanom, da taj čovjek automatski ima stina. A da ono srce u kojem nema imana, znači automatski nema stina. Ili da kažemo bolje, koliko čovjek u svom srcu ima života, kada je u pitanju iman, toliko se, znači to vidi na njegovim dijelima kada je u pitanju stina i tako dalje. Znači pogledajte također jednom zapažanjem, gospodin Ibn Qaym, rahmatullahi, Ali. Draga breća, također islamski učenjaci, kada su govorili o stidu, stid su dijelili na tri vrste. Prvo je stid prema Allahu Đalmešanu. Drugo, stid od ili prema ljudima. I treće, stid prema samom sebi. Ili da kažemo od samog sebi. Kada je pitanje, draga braću, stid od Allah Đalmešanu, što znači stid od Allah Đalmešanu? Znači da se čovjek stidi da uradi one stvari koje Allah Đalmešanu zabranio. Jer pogledajte, sve što ima čovjek na sebi, od blagodati, sve je to od Allaha Đelešanu. Tvoj vid koji gledaš, to je blagodat od Allaha Đelešanu. Tvoja usta koja vrši sve funkcije, znači to je od Allaha Đelešanu. Tvoj sluh, tvoj razum, tvoje ruke. Ima li išta od toga, a da ti možeš reći da to nije od Allaha Đelešanu, ništa od toga nije. Međutim, čovjek kada uradi haram, uradi sa čim? Uradi sa tim organima. Zar se onda neće zastiditi Allah Đalešanu mirit samom sebi. Kako da ja radim ono što Allah Đalešanu zabrani, međutim radim sačin s onim što bi Allah Đalešanu mu dao. To je, draga braću, stid prema Allahu Subhanahu wa ta'ala. Stid od ljudi. Jeste da se čovjek stidi, na primjer, da uradi nešto loše prema čovjeku, a on tebi uradio dobro. Da uradiš nešto šta loše prema čovjeku, a on tebi uradio dobro. I treća stvar stid od samog sebe jeste, znači ona stvar koja nema puno potrebe, a to je da čovjek ne smije da ide zemljom ohol. Znači da ide ko sam ti ko ja. Jer ako pogleda sebe i vidi svoje mane, vidi svoje slabosti, taj se čovjek mora zastiti. Međutim, to je normalno, onaj čovjek koji ima života u svom srcu, života i onaj čovjek koji ima pamet. Međutim, budala, budala ne razmišlja o svojim postupcima. Međutim, pametan čovjek zna kod sebe neku sramotu, to automatski, da znači povlači da, da se tako ponaša. Znači, to su tri vrste koje ćemo ako Bog da, koje ćemo ako Bog da spomenuti u stvari, mi ćemo se dotaknuti u ovom nastavku drsa ovim stvarima koje budemo. Također, stvar koja je bitna da znamo jeste da je stid kao osobina jedna osobina koja je mnogo, mnogo pohvaljena u Kur'anu i sunnetu Allahu i sunnetu Allahu i sunnetu osobina koja je mnogo pohvaljena u Kur'anu i sunnetu Allahu i sunnetu Allahu i sunnetu Allahu i Pa Znači imamo, hvala Allahu, za lišamo priliku da čujemo hadise koje tumačimo, onda imamo jedno tumačenje, jedno praktično, kao što samo neko tumačenje od Allahovog poslanika, alaihi sallatu sallatu. Tako je, na primjer, tabilje živa Bukhari muslim, od Abu Hurire, radi Allah, tada, anhu, hadis, koji smo bili bili nekad brvakti recitirali, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao el imanu bidda umma sub'une šu'ba. Iman se sastoji od 70 i nekoliko dijela. Iman vjerovanje se sasvoji 70 i nekoliko dijelova. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, dok obrata obavljeno ovaj hadis. Fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah. Najbolji taj dio imana jeste da čovjek kaže la ilaha illa Allah. Odnosno la ilaha illa Allah je najbolji dio tog imana. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, wa adnaha ematatul adha ali tariq. A najslabiji, da kažemo, najmanji vid tog imana jeste da ukloniš nešto sa puta nešto što ljudima smeta. Međutim, ono je također šta? Ono je također dio imana. Između te dvije stvari, znači je sve ostalo. Između sve te dvije stvari ostalo. Međutim, o svi ti drugi stvari koji se nalaze između ove dvije stvari, poslanik Alihi Salatu Osalam je izdvojio jednu. Poslanik Alihi Salatu Osalam je izdvojio jednu stvar, a to je, da poslanik Alihi Salatu Osalam nakon toga kaže, وَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِمَانِ A i stidi od imana. Znači pogledaj kako poslanik Ali Isra'a kaže. Najbolji je Allah, ilah ila Allah. Najmanje je šta da skloniš puta ono što smeta. Pa kaže poslanik, wala haja'u min al iman. I stid je dio iman. Znači u svih tih stvari, draga braću, koje se nalaze između ovih najbolje i ove najmanje, znači poslanik Ali Isra'a poslanik radi važnosti radi važnosti toga izvaja jednu osobinu koja se zove stid. Pa je tako također zabilježi imam Buhari, od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik alaihi salatu wasalam prošao pored brata, prošao pored čovjeka, marra bi rađulin lohu a ja'idu ahahu. Da je prošao pored čovjeka kojeg je, znači prošao pored čovjeka koji drugog savjetovo fil haja, savjetovo ga u stilu. Kad ga savjetovo stilu, govorimo nemoj se bala stidi, šta se toliko stidi, šta kode. Znači govorimo da, se, da, da se puno ne stidi. Pa poslanik alaihi salatu wasalam kada je to čuo, rekao je da'u, ostavi ga. والسبيل Jer fa inna al-haja'a min al-iman, jer kaže, od stidi dio imana. Ostavi ga, nemoj mi govoriti da se ne stidi, jer kaže poslanik alaihi salatu wasalam, stid sastavni dio imana. I također što je zabilježi imam Bukhari, od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, inna mimma adaraka an-nasu min kalami nubuvati al-ula, idha lam tastahi, fasfa maša. jer je poslanik alaihi salatu i salam ono što su ljudi zapamtili od prijašnjih poslanika, od govora prijašnjih poslanika, jeste, jeste, idha lem testahi fasma mašit, jeste, kada se ne stidiš, radi što hoćeš. Kada se ne stidiš, radi što hoćeš. Znači čovjek kada nema stida, onda može da radi kako hoće. Čovjek kada nema stida, onda može da radi kako hoće, može da radi što hoće. Ne uzme obzir pred kim šta kaže, kako šta kaže, tako dalje. Znači, Znači ovdje, kao da poslanik alihi salatu wasalam prijeti. Ako se ne stidiš, možeš reći sa ovdje. Međutim, za svaku stvar koju čovjek izgovori, svaka stvar koja izađe iz čovjekovih usta, zato će čovjek posebno, zato će čovjek posebno odgovarati. I zato, draga braćo, da vidimo kako nas poslanik alihi salatu wasalam savjeti. Poslanik koji je Allah mu poslao nama kao, kao milo svjetom. I pogledajte sad ovdje praktično što znači da je poslanik alaihi salatu wasalam, milos svim svjetovima. Ne kaže Allah Đalašanu da je on milosti prema svjetom, nego kaže on je milos, on je sad milos. I pogledajte kako nas ovdje poslanik alaihi salatu wasalam podučava jednom osobim i daje nam do detalje primjere i pojašnjava nam šta znači da se stignimo Allah Đalašanu. Međutim, sada je na nama da li će to ući u naše srce i da li ćemo to sprovesti u praksu. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam فَلْيَحْفَذِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا Onaj koji hoće da se stidi, neka čuva svoju glavu i ono što je na njoj. Znači, nakon što su posla, nakon što su sahabi Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, rekao, mi se stidimo Allahu poslanića. Hvala Allahu jalla šanu. Jer oni su mislili da je stid ono šta? Onaj opšte poznati stid. Međutim, poslanik, alaihi salatu wasalam, daje im jednu tačniju definiciju stida. Znači, kao što sam vam rekao, sastavne dijelove stida i plodove stida. Pa kaže poslanik, alihi salatu wasalam, fel jahta ver raksa vama Allaha. Neka čuva svoju glavu i ono što je na glavi. Neka čuva svoju glavu i ono što je na glavi. Draga braću, šta je na glavi? Čovjek ima prije svega razum, ima pamijet, kojima Allah djel našanu. I zato mi, hvala Allah, djel našanu muslimani, propisi koji su nam došli u ovoj vjeri, znači, čuvaju naš pamet, čuvaju naš razum zato sam slučnjaci kada govori o mudrosti, odnosno o mudrosti i uzrodu zabrana alkohola, jeste što čuva čovjekov razum, znači što čuva čovjekov razum. Međutim, druga stvar koju imam također, jeste da imamo sluh, da imamo usta i da imamo oči. Ove tri stvari, draga braću, radi koji čovjek ulazi u džahnem. Znači jedna od stvari radi koji će najviše ljudi biti bačeni u džahnem, jeste upravo radi ovih stvari ili radi možda posebno jedne od njih koja se nalazi u ovim stvarima. I zato dobro, obratite pažnju na to. Da ove stvari koje nam je Allah Đelešanu dao, sve što je Allah Đelešanu stvorio na nama, stvorio je radi jedne stvari. A to je radi čega? To je radi badita. Allah Đelešanu nam je dao sluh radi badita. Dao nam je usta radi badita. Dao nam je oči radi badita. I drugi je stvar da ne nabraje. A tako ušima šta? Slušamo. Slušamo ovo znanje. Slušamo Kur'an slušamo sunnata Allahovog poslanika alaihi salatu salam. I hvala Allahom djel našanu učimo i trudimo se. Za razliku danas od ljudi koji slušaju stvari koje Allah djel šanu zabranio. A među stvarima koje je najviše proširena jeste nešto što se zove muzika. I zato pogledajte koliko hadisa i kuranski ajeta u čim se komentaru kaže da je muzika zabranjena i hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu salam u kojima se govori o zabranju muzika. Međutim, danas neki ljudi uporno kažu muzika nije zabranjena, ni u Kur'anu ni u Sunnetu. Normalno, mi se sada nećemo posvećamo na tu temu, znači nije sada ovdje tema da spominjemo te dokaze. Međutim, e, ne samo da ovdje kažemo kako je muzika zabranjena, nešto što Allah je Đalešanu zabranjena, nego ćete vidjeti kako ljudi skoro da su počeli da kažemo neki obožavaju, a neki skoro da obožavaju tu muziku. I pogledajte kako je ta muzika, kako je to postala, kako je to postalo sastavni dio njihovog života. Kako je navelo da se okrenu od Kur'ana radi te muzike. I zato vidiš kada čuju kako se raduju, kako manitaju, kako plaču, kako se sviju i tako dalje. Zbog čega, draga braću? Zato što su i njihove strasti odvale do toga. Znači, njihove strasti su i odvale do toga. Allah je našao strasti, za strast nam kaže da to postaje božanstvo. Znači, nisu samo božanstvo, nisu samo božanstvo ono što ljudi misle, znači, u služba dođe neki, klanja se nekome, klanja se kipu, klanja se umjeti. Allah Allah Đelešanu kaže Nefara'ejta man ittahada ilaha mu hawahu Kaže, sam ti vidio onoga koji je svoje strasti uzeo za Boga svog? I sam ti vidio onoga koji je svoje strasti uzeo zašto? Za svog Boga, za svoje božanstvo. Wa adallahu Allahu ala ilmi. Pa da Allah Đelešanu i radi iz njegovog znanja ode u zabudu. Pogledajte, draga braćo, ovog izraza kuranskog koji treba da vam ostane u glavama, Svima nama treba da bude u glavama. وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ I Allah ga odveo u dalalet, odveo u zabludu, pored njegovog znanja. Znači da je čovjek imao znanje. Međutim, Allah je zršanu odveo u zabludu. Odveo ga u dalalet. Radi čega? Radi prethodno spomenute, radi prve stvari. A to je zato što je slijedio svoje strasti. To jeste slijedjenje strasti odvodi čovjeka u dalalet, da ne znam koliko ima znanja zapamtite, znači da čovjek, koliko god ima on znanje, da ga njegove srasti odvode, odvode, odvode ga u dalalet. I pogledajte samo, pogledajte samo ovog kuranskog ajta, pogledajte samo ovih kuranskih riječi, koje su jedna do druge, tako poredani, znači sa takim značenjem, na toliko stvari upućuju da čovjek o jednom ovom kuranskom ajtu, ne, o samo dijelovom kuranskom ajtu, o 5-6 riječi, da bi mogao govoriti satima i satima. Draga braću, to je nadnaravnost Kur'ana. Nadnaravnost Allahovog djelašanog govora. Jesi li vidio onoga koji je svoje strasti uzeo za svoje božanstvo? وَأَدَلَّهُ Allahu ala عَلِمِ I Allah ga ostavi u zabludi pored njegovog znanja. وَحَتَمَا ala qalbihi. I zapečatio njegovo srce. I na njegov vid dao šta? Kopren. Znači, pogledajte šta strasti čini. Zato vidite ljudi koji su toliko, toliko odavljaju tim pjevačima, tim pjevačicama i tako dalje, znači da je to nešto što je ušlo u njihovu krv, ušlo nešto u njihovo mjesto. Znači on kad vidi, znači on plaći, smije se, raduje se, skače, ne zna više šta će od sebe. Šta je to? Je to ono, je to nešto što je Allah Đalešanu dozvolio? Je to nešto što je Islam dozvolio? Znači, prepisivanje toga da je Allah Đalešanu dozvolio takve stvari. Znači, To je stvari koja može da bude kufr da Allah Đelešanu sačuva. Da rekneš da Allah Đelešanu dozvolio nešto tako. Zato, draga braću, da nas Allah Đelešanu sačuva. Da nas Allah Đelešanu sačuva od slijedjenja strasti. Je nešto najviše za što će se čovjek treba bojati u svom životu, jeste slijedjenje strasti. Jer pazite, više vrsta slijedjenje strasti. Nije samo slijedjenje strasti i žena i metak, ko što ljudi misle, ne. Nego ima još vrsti strasti. Da čovjek ode možda i neko poimanje islama koje njemu lakše. A pa on je rekao, jedna krajnost ode u poimanje islama, hajde može sve. Ono, bit ću musliman, klanjat ću, može i ovo može. Druga ode u drugu krajnost. Drugu strasti njihove, ništa drugo nego strasti. vedu to da kažu, ma svi su čafri, svi muslimani su čafri. I neki, neki dan poslom jedan pravomjerni, jedan guvahid, koji Allah je Allah ispravno pod navodnicima obožava, poslom jednu ilahim, kaže, pogledaj, Kaže, vidi, brate, kaže, fina ilahija. Ja tamo kad ilahija, ono ilahija tekst, ono, ljudi čine, ljudi misle da Allah obožava i aširku mu čine u džahennem će tako dalje. Kad tamo prizori sve muslimana, ono, prizor, ono, stika hiljadama muslimana pali na seđdu, oni te prizori uzimaju u smislu kako će ti ljudi u džahennem. I onda poslije toga dolaze crteži, pazite, crteži, ljudi, znači crteži džahennama. Znači, ko ovako vatra, tamo neka čudovišta, izlaze, ko to su ljudi, to su ljudi znači koji gore u džahannamu, ali kako to povezuju znači sa tim slikam, to su stvari znači muslimani, oni su prije toga e, spome, e, tu došli sa slikama masa mus, muslimana znači u haramima, iz Merkanskog iz Medijenskog harama, imam je harama znači je sve istavljeno u kontekst kako će završiti u džahannam radi svog širka i tako dalje znači šta je to? znači ponov kaže šta je to? ništa druga draga vraćanog strast i nema tu da čovjek kaže oni vode Allah i poslanika to ko voli Allah i poslanika, to je njegova stvar. To je privatna stvar. Međutim, čovjek nekada i pod imenom ljubavi prema Allahu, prema Allahu Đalmešanu i prema poslaniku, alihi salatu wasalam, radi svojih strasti ode u takvu stvar, međutim, to je druga. Međutim, vratimo se ovdje riječima Allahu od poslanika, alihi salatu wasalam, gdje kaže neka čuva svoju glavu i ono što je na njoj. Draga braćo, čuva svoj pogled, da ne gledamo ono što Allah je Allah zabranio. Jer da ga Allah je Allah kaže, reci vjernicima neka obore svoje poglede. Zatim Allah je Allah nam je zabranio da slušamo ono što Allah je Allah zabranio, da slušamo gibet, da slušamo i da potvrđujemo taj gibet kada se neki brat malo važava. Zatim nam je Allah je Allah zabranio da govorimo ono što je ružno, ono što je haram. I ono što mi posebno ovdje želio da se malo zadržimo, i obratimo pažnju. U ima Allaha podsjetimo jedni druge na to, draga braću, to, su, to je jezik. Stvari, to su naši jezici. Kao što se bilježi imam termizi u svom sunanu, od Ebu Sa'ida al-Hudri radallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanim sallallahu alaihi wa sallam kaže da svaki dan, da svaki dan, kada je da asbaha ibn Adam, svaki dan kada osvane, kada osvane čovjek, sin Adama, kaže, فإن الa'da'a yukaffiru lisan. Kaže, svaki dan kada čovjek osvane, kaže, svi dijelovi tijela se obraćaju jeziku. Svi dijelovi tijela se šta? Obraćaju jeziku. I govore mu, ittaq Allahe fina. Boj se Allaha radi nas. Boj se Allaha radi nas. Fa innama nahnu bike. Jer kaže, mi smo sa tobom. In istaqamte, istakamna. Ako ti budeš na pravom putu, jezik, kaže, mi ćemo biti na pravom putu. Vajni awa djeđte i awa Ako ti skreniš sa pravog puta, onda smo mi i mi skrenuli. Znači, od svi ovih zvari, draga braću koji smo spomenuli, to je posebno treba da obrati pažnju na svoj jezik. Jer o stvarima, znači kolika je opasnost jezika, mogli bi se zadržati posebno predavanje da o tome govorim. Spomnjali smo hadis gdje poslanik Ali Isra, to sam nam kaže, da će čovjek reći jednu riječ koja Allah vađa našanu u srđba, pa da će koliko biti u žahnemu 70 godina. Također, poslanik Alihi Salatu Salam kaže da će čovjek izgovoriti riječ, neće voti računa o njoj. Neće voti računa o njoj, da će biti bačen u žahnem koliko između istoka i zapada. Znači, pogledajte šta čovjek može da uradi svojim jezikom. I zato Allah poslanik Alihi Salatu Salam u jednom velikom hadisu, jednom dužem hadisu, kada je savjetovo Mu'az ibn Džabalak, radi Allah ta'ala anhu, savjetuje poslanik alaihi salatu salam tog veliku, njemu dragoga sahaba koji se zove Muaz ibn Džabar, da mu kaže poslanik alaihi salatu salam, wa kufa alaike hada, i čuva je ovo. Čuva je ovo. Šta? Čuva jezik. Pa Muaz ibn Džabar se obrati poslaniku alaihi salatu salam i kaže, ja Rasul Allah, wa inna la muahiduna bima ne tekellam. Kaže Allah, poslaniće, sad ćemo odgovarati, Zar ćemo odgovarati, zar ćemo polakati rečnu za ono što govori? Za ono što izađe iz naših usta? A pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tako je letke umok. To je jedan bio izraz koji je dalako u smislu majke te ne imali. Znači nisu mislili, znači nije poslanik alaihi sallatu wa ovdje mislili bukvalno dovu. Majka te ne imala, znači nije ga poslanik alaihi sallatu wa sallam proklinio, nego ono što mi kažemo nekad da bo da te bilo, znači pazi šta govoriš. On kaže poslanik Ali sallatu wa sallam, wa hal je kubbu nas وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائب ألسنتهم زر جهود زر جهود بات سنده مجهنم لنيه بابيتسا إشتا دروبو وسيم أنو قاش دسو بسيا لنيه بيزت زر جهود بات سنده مجهنم وباتو إشتا دروبو وسيم أنو قاش دسو بسيا لنيه بيزت Pogledajte, dragi braći. Znači, pogledajte ovaj hadis. Znači, ono što su posijali njihovi jezici, da će to bacati ljude u džahnem i vratite se na onaj drugi hadis. I Allah posanik Ali sada to sam kaže da to može biti samo jedna riječ. Da to može biti samo jedna riječ. I zato, draga braću, ušima, slušamo, Allah je nam je podario da čujemo, da možemo, da saznamo, da čujemo, da to sprovedemo u praksu. Pa zato da čujemo, zato da pročitamo svojim očima, da vidimo šta je Allah je i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, šta su zabranili kada je u pitanju jezik. I da vodimo računa o tome. Da vodimo računa svaku riječ koju čovjek izgovara da mora dobro da izvaga. Svaku riječ koju čovjek izgovara, draga braćo, dobro mora da izvaga. Jer naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam kaže da radi samo jedne riječi da čovjek može biti bačen u džahnemu naliko na postoje. Zatim druga stvar koju spominje poslanik sallallahu alaihi wa sallam jeste da kaže wal yahfaz al batn wa ma hada inaka čovjek čuva šta svoj stomak i ono što je na stomaku ono što je na stomaku i ono što je oko stomaka međutim ono da spomenemo znači što je posebno ovdje izrazito radi čega čovjek može, može da ode u džahennem draga braćo jeste ishana jeste ishana i njegovo piće i druga stvar jeste polni organ i druga stvar jeste polni organ i zato kao što je zabilježima muslim u svom sahihu debu Hureyre radijallahu ta'ala alihi. Da poslanik alihi salatu wasalam spomenuo jedan hadis u kojem kaže da Allah do, lijev, dobar, prima samo što je lijev, prima samo što je dobro. I onda kaže, thumma dekara rađula i utiru sefa. Pa je zatim, kaže poslanik alihi salatu wasalam spomenuo čovjeka koji je na putu, na dugom putu. Zbog čega na dugom putu? Zato što čovjek kada je na putu, njegova se doba prima kada čovjek na putu njegova se dova prima. Zato ti sad putniš, sjeti nam sada, posebno meni. kaže, u tiru sefer, on je na dugom putu. Kaže, eša'at arbar. Znači, on je ono, ljudi kada ga vide, znači, omalovažili bi. Kaže, međutim, on Allahu Đalešanu upućuje dom. Ja kulu, ja rab, ja rab. On Allahu Đalešanu upućuje u takvom stanju dom. I govori, ja rab, Allahu, Allahu. Međutim, kaže poslanik alihi salatu wasalam, wa ma ta'amuhu haram. Znači ono što jede, to je haram. Wa ma šarabuhu haram. Znači, ono što pije, to je haram. Wa ma lbesuhu haram. Znači, ono što nosi, to je haram. Znači ponovo haram za, za rad. Wa huzije bil haram. Znači sad njegova ishrana je haram. Pa kaže poslanik sallallahu alihi salam, fa anna ju stađavu lehu. Pa kako njemu da se odazove? Kako da se njemu odazove na njegovu vodu? Zato, draga braću, sad kod nas ima, draga braću, sad kod nas ima, potrebno da Allah Đalešanu uputi na kutov. Međutim, kao što smo rekli, znači, kad doba ima svoj put do Allah Đalešanu, koji ako je zatrt, znači ne može doba da dođe do Allah Đalešanu, a ti harami su te prepreke koje mogu da budu. Ti harami su te prepreke. Zato jedna od osnovnih stvari jeste da čovjek jede, da čovjek pije, ono što je Allah Đalešanu zabrani, znači to je prepreka. A od osnovnih stvari znači da se čuvaš od onoga, da čuvaš svoju hranu, da čuvaš svoje piće, da vodiš računa o tome. Jer u drugom hadisu Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže, u drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam kaže, وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ Kaže, koji god rob, koji god čovjek, njegovo meso izraste radi harama, فَنَّارُ أَوْلَا بِهِ Kaže, njegov je najpreća džahennemska vatra ima je najpriča djehannemska vatra vraća. I pogledajte, čovjek kad pojede haram, on je pojel nešto što je haram. To šta? To se pomiješa unutra. Pomiješa se sa krvom. Pomiješa se sa mjesom. To postane sastavni dio čovjeka. I znači pogledaj, sastavni dio čovjeka bude haram. Kako će Allah djelašanu dati beričet tom čovjeku? Kako će mu dati beričet u njegovim dobama, u njegovoj djeci? Kada moli Allah djelašanu da mu djeca budu na pravom putu i tako dalje, ukoliko je sve to haram. I zato, draga mora moramo voditi računa u halal zarad. Znači, koliko god je teško, čovjek mora da vodi računa. I druga stvar koju vidimo, jeste da čovjek čuva svoj polni organ. Da čuva polni organ od harama, od onoga što Allah za našanu zabrani. O tome smo također posebno govorili, spominjali hadis o tome. Međutim, znači, to je jedna velika obaveza koja je došla u Kur'anu, sunnetu Allahu, poslanika, alihi salatu salam. Treća stvar koju poslanik, alihi salatu salam, spominje kao sastavni dio stida, što mora da se nađe kod onoga koji hoće da bude stidan, jeste da poslanik Ali Salatu Sala kaže u alijeku ili mauta u albila. I neka se sjeti smrti i nastanka. Neka se sjeti smrti i nastanka. Šta je smrt? Znači smrt je nešto što nam dođe, što će svakome od nas doći. I kada nas više neće biti. A bila nastanak jeste kada naše tijelo više neće postojati. Znači trenutak kada će naše tijelo postati kako? Znači pazi, kada umreš, obupaju te, zamotaju te u čefine, stanete u tabut, spustete u zemlju. Međutim, ne ostaješ taki vazda, nego to počne da trugne, pa ti trugne meso, pa kosti, pa se sve to pomiješa sa zemljom. Budeš ko? Budeš ništa. Budeš ništa. Znači, pogledajte kako nas poslanika, ali i salatu salam, podstići da razmišljamo o tome. I zato, draga braćo, pogledajte, Allah Đalešanu nam se obraća i kaže, hel eta ala l'insani hinu mina dahri lam jekum šeitan malkura. Sad nije tako davno bio. Sad nije bio jedan trenutak kada čovjek nije bio jedan spomena. Sad prije nego što smo stvoreni, prije nego što smo rođeni, sad nije bilo tre, bio trenutak kada uopšte, znači nije bilo nikakve veze između nas i postoja. Pa nas Allah Đelešanu dao. Pa nas Allah Đelešanu dao. Zbog čega? Alladhi halaqa al-mauta wal-hayata li jebluvakum ayyukum ahsan amala onaj koji je stvorio smrt i koji je stvorio život, samo da bi nas iskušao koji će od vas bolja njemu dati. Zato pogledajte, draga vraću, mi smo samo jedna karika sitna u historiji, veliko historiji ovog dunjavka. Prije stotinu godina niko od nas nije bio živ. Poslije stotinu godina niko od nas neće biti živ. I ovaj grad, u ove ulice, će doći druge generacije. Kroz ovaj grad su prolazili generacije prije nas. Oni su prošli i oni su otišli u Harbi. Znači oni su jednom trenutku živi, međutim sada su haramu, mi sada živimo, a sutra ćemo biti u haramu i doće druge generacije. Međutim, jedan će doći dan kada će nas Allah Đelešanu svi okupiti. Znači doće jedan dan kada će Allah Đelešanu se okupiti. Kul inna l-awvalina wal-akhirina. Recimo Muhammed, inna l-awvalina, zaista prvi i zaista posljedni, la međmu'una ila jomina. Znači, zaista prvi i zaista posljedni će biti svi okupljeni u jednom danu. Zaista će svi biti šta? Okupljeni. Znači, koji su nekada bili i koji će doći posle vas. Svi ćete biti okupljeni. I zato, draga braća, svi će nas Allah Đelešana okupiti. I sad će od nas umrijeti. Međutim, mi ne znamo kako će umrijeti. Neko će umrijeti vako, neko će umrijeti vako. Međutim, za čovjeka smrt, za muslimana, sve treba da bude jedna stvarnost od koje ne može niko da pobjegne. I zato pogledajte kako poslanik Alihi Saratu Saratu nas. Znači, nismo mi ljudi koji na ovakvu spolu, da moj meni spominjati smrt. Što onaj, jedan brat, kad kaže, kaže, držao predavanje smrti, došli djede, kaže, moj, ono, ja sam. Brat, kad je bilo, vam spominjao, kaže, mi smo srčani bolesnici, da moj, nama spominjati. Čudni čovjek, musliman, bio srčani bolesnik, ne bio. Znači, za njega je smrt nešto normalno, isto kao što je normalan život. I zato poslanik Alihi Saratu Saram kaže, pogledaj, da čovjek muslima ne smije, znači ne treba da zanoći jednu noć ili dvije noći, a da nema napisan glasvijet a da nema napisan vasijet, znači, odmah ovdje da znamo, znači, da je od sunnata da čovjek ima napisan vasijet, znači, znači, da ostavi oporuku, znači, napisan, ljudima poslije gleda se boje Allaha djela šanu, bojte se Allah, djela šanu, postupite sa mnom, da primjer tako i tako, neka me zakopajte me da se bude po sunnetu poslanika alejhi salatu vesselam što ima mi met kako želiš da ostaviš vasijet nekom trećim ostavljam to mitom tako da hoću ti pogledati poslanik alejhi salatu vesselam kaže da muslima ne smije ne bi trebalo da zanoći noć dvije noći a da nema vasijet napisan pored svoje glave znači smrt je nešto sa čim normalno živimo da tako kažemo u ovom životu i zato pogledajte kako poslanik alejhi salatu vesselam nas postiče da, da se sećamo te smrti U drugom hadisu Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: "Mnogo se sjećate." U drugom hadisu Allahu poslanik alejhi salatu vesselam pa se znači draga braćo, ima razlike čovjek bio mlad bio star. Ekfiru zikra min al lutha. Mnogo se sjećajte onoga koga koji vas sve strasti. Onoga koji vas sve strasti, to je šta? To je smrt. Znači, poslanik alejhi salatu vesselam nam je preporučio da se mnogo sjećamo smrti I da kaže poslanik Ali salatu wasalam, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيدَةُ الدُّنْيَا A onaj koji bude htio ahiret, znači pogledajte sad, plod tog stila, onaj koji bude htio ahiret, on će ostaviti ukrase dunjaluka. On će ostaviti ukrase dunjaluka. Draga braćo, ja misli se da su dunjalučke stvari zabranjene, da je dunjaluk haram, nije. Međutim, onaj dunjaluk koji odrača čovjeka od istine, onaj dunjaluk koji odrača čovjeka od hajra, to je dunjaluk onaj koji je ukrašen. To su dunjalučki ukrasi. Jer mi vidimo, znači, Allah Đelešanu kaže, reci, ko je zabranio Allahove ukrasi? Zatim imamo ponekad u Kur'anu i sunnetu neka stvar da se izričito spominje u dva raista konteksta. Nekada se spominje kao veliki, veliko dobro, a nekada se spominje kao veliko zlo. Kao što su, na primjer, žene i imetak. Allah je rešan, Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže, Allah je dao da budete, hadis koji zabilježi muslimo da buhurire da dola tada anhu, Allah je dao vas da budete na umen imamu. Da bi Allah vidio kako ćete vi raditi. Fattaku dunja, vattaku nisa. Pa se čuvajte ali i čuvajte se žena. Je prvo iskušenje koje je bilo među ben, sinovima Israilovi, među Israilovi, bilo je radi žena. Međutim, s druge strane, imamo da poslanik alaihi salatu wasalam kaže, da se kaže uopšte, u hadisima, u ajitima, da najbolje što čovjek može imati na dunjalku, da je, znači šta, fina žena, znači žena, kao supruga. Međutim, šta, znači čovjek ako taj dunjalku koristi tu stvar, ako koristiš je kao haram, ono ti je haram. Međutim, ako koristiš ono što je dobro, ono je što je dobro. Isto tako i metak. Allah poslanik Ali Saratu Sam kaže, svaki umet ima svoje iskušenje, a iskušenje u mog umeta je metak. Međutim, s druge strane, poslanik Ali Saratu Sam kaže, nema zavisti osim od dvije stvari. Znači, ne smiješ nekome zaviti osim od dvije stvari. Jedna od tih stvari je šta? Da imaš imetak koje će šta? Dijeliti na... Dijeliti u hajr. Znači, da ti neko upozavi da kaže da Bog da i ja ima, ali da i ti imaš. Međutim, pogledajte kako jedna tista stvar nekada može biti pokuđena, nekada može biti pohvana. Znači, shodno kako je čovjek upotrebita je, upotrebi tu dunjalučku stvar. I zato, znači, kada kažemo dunjaluk, nisu se stvari dunjaluka zabranili zabranjeno ono što je zabranjeno. Međutim, sve druge stvari koje su ostale čovjeku dozvoljene, ako je čovjek koristi u haj, one su hajera, koje koristi u šel, one su šel. Znači, pogledajte u ovom kratkom hadisu, kako nas je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draga vraćo, podučio šta je to stid. Znači, onaj koji hoće da se Allah djelašan istinski stidi, neka postupa kako? Neka čuva svoj glavu od harama, svoj stomak. Neka se sjeća smrti, jer kako Allah Đalešanu ti dao, Allah Đalešanu ti stvorio, dao ti toliko nijameta, ti to u pa zar te nije stida Allah Đalešanu? Zar te nije stida Allah Đalešanu? Zar te nije stida pogledaš u haram, ono što Allah Đalešanu zabrani, Allah Đalešanu ti dao blagodat. A koliko je ljudi ima, Allah Đalešanu im skrati tu blagodat, pa su stijepe, međutim tebe Allah Đalešanu dao, ti to u haram koristiš. Pa je šta je stid da ne ideš ono što Allah Đelešanu zabranio. Allah Đelešanu ti dao da sve to dobro funkcioniše, da se zdrav, međutim ti koristiš ono što Allah Đelešanu zabrani. To je stil, draga braćo. To je znači prodovi tog da su, jeste da se bojiš Allah Đelešanu. I normalno, znači ponašanje, da čovjek podi računa šta izgovara, da svašta ne govori. Jer Allah Đelešanu će šta pita ga za to, polagat će Allah Đelešanu u račun za to. Međutim, opet to ne znači da čovjek ne kaže riječ istine kada treba da se čovjek i naljuti rad istine. Jer pogledajte, pošto je došlo Hadisu Bukhari i muslima, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio kakav وَكَانَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا Kaže, poslanik alaihi salatu wa sallam je bio stidni od djevice. Bio stidni od djevice kada se osamli sa svojim mužem. Znači kada se djevica uda, pa ono prvo veći sa svojim mužem, ona je kakva, ona je stidna. Poslanik alaihi salatu wasalam je bio stidni. Znači imao je veći stid od toga. Ali se šta se kaže u drugom dijelu hadisa? وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ Međutim, poslanik alaihi salatu wasalam, kada bi vidio nešto, إِذَا رَأَ مَا يَكْرَهُ Poslanik alaihi salatu wasalam, kada bi vidio ono što bi prezirao, znači što je suprotno islamu, znači šta kažu ashabi, kaže to vidjeli na njegovom licu. Znači odmah bi se poslanik Ali Salatu Veselam zacrvenio. Znači zacrvenio bi se kad bi vidio nepravdu. I zato ko se zabilio živam Buhari u svom sahihu, od Aisha radijallahu ta'ala anha, da je bila žena koja ukrala. I ljudi spremena te žene su došli kod Zaid, kod Usama ibn Zaida. Znači nekoga koji je bio drag Allahom poslaniku alihi salatu sram. Došli su kod Usama ibn Zaida, jeste špio unavu. Znači tražili su njega da posreduje. Da ode kod Allahom poslanika alihi salatu sram, da kaže Allahom poslaniće, nemoj uvjetkim tu. Došli su šta? Znači ljudi s promjena te žene došli su kod ashaba koji se zvao kako? Usami ibn Zaid. I tražili su da budu posrednik kod Allahovog poslanika alaihi salatu wa Pa kada je došao Usami ibn Zaid kod Allahovog poslanika alaihi salatu wa i kada mu je rekao poslanik alaihi salatu wa mu se obratio rekao etu kalimuni fi hadde bin hududillah zar mi se obraćaš ovu same? Zar mi se obraćaš kada je u pitanju šta? Kada je u pitanju krzna od Allahovi kazni? Pa Usam ibn Zaid kada je ovo čuo, rekao je stagfirullah. Rekao je stagfirullah. li, tražio pro zamena Allahu poslanića. Pa Allahu poslanić sallallahu alaihi wa sallam, posle toga malo ustao. Donio zahvalu Allahu džalašanu i rekao, zaista su ljudi prije vas propali radi čega? Zaista su ljudi prije vas propali radi čega? Kanu iza saraka, fihimu šarif tarakuhu. Znači propali svako kada bi Među njima, kada bi neko koji je ugledan, koji imao neku snagu, imao neku moć, kada bi ukoro, tere puh, oni bi ostali. Ma nećemo nad njim, hajde, namo drugi put i gotovo. Namo više, namo da se ponovimo i gotovo. Wa idha saraka fihim od da'if, aqamu alaihi had. Međutim, kada neki miskin ukrade, oni šta? Znači, nad njim izvršuje kaznu. Isto danas, policajac, kada ustaje i jadu, oguli ga, međutim, kada neko ugledan, hajde, namo momak više da se ponovimo. Wa idha saraka fihim od da'if, naqamu mu al-had majutin kala neki neko koji slabaš neko ko nema snage neko ko nema moć kada ukrade onda šta onda uspostavi nad njim Allahu dželle šanuhu kasu znači isto da nas ima u arapskom svijetu alhamdulillah znači pozitivno je što ljudi sprovode Allahu dželle šanuhu kasu Međutim, sprovodi se, ne sprovodi se tamo kazna kada neki princ ili neka princeza, kada bludniče, kada zinaluče, kada pjolko ili tako dalje, ne. Nego njima se, međutim, kad neki je tamo jadni, uradi neki grih, onda se na njim sprovede kazna. Pa kaže poslanik alaihi salatu sana nakon što je rekao وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ I tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا Tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša kada bi Fatima, čerka Muhammeda ukrala, ja bi joj otkinuo ruku. Tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša kada bi Fatima, čerka Muhammeda ukrala, ja bi joj otkinuo ruku. ja bi otkinuo ruku. Pogledajte, znači, draga braću ovde. Znači, šta hoćemo da povežemo? Kako poslanik Alihi Salatu, Salatu, je bio stidan, kakav imao stid. Međutim, taj stid ne smije da čovjeka odvrati od hajra. Znači, taj stid, neko je, znači, previše stidan, pa kada vidi nešto, ne smije nešto od stida. Kada vidi ovo, neće ovo od stida. Znači, stid ne smije znači koliko je god, znači reći smo da je stid nešto što podstiče na činjenje dobra, a odvraća od loša. Znači ne smije da čovjeka dovede u tu priliku da ga odvraća od dobra, a da ga tjera, znači da čini nešto što je loše, da prišuti kada je u pitanju nešto loše, tako da je. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas okoristi od onoga što smo spomenuli ovdje od kuranske ajeta i hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da nas učini od onih koji će se slijediti istinskim slijedom, onako kao što je došlo u hadisu Allahom posanika sallallahu alaihi wa sallam, i da nas učini od istinskih i iskrenih slijednika sunnata Allahom posanika sallallahu alaihi wa sallam.